Mucho alegre, sí. Arraigo tocho verde, arraigo tocho verde, es muy mala de arrancar. Ay, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la. Y os amorillos primeros, y os amoriños primeros son muy malos de olvidar. Ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Son muy malos. niña, mujer flaca, te embacala todo ano. Ay, la, la, la, la, ay, la, la. Mujer de te funchas peras, otra noite funchas peras, que te no fondo da horta. Ay, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Tiene no fondo da horta. De un trancado un trancazote va y decindo virar por otras. Ay la la la la la, la la por otras. Cantas pedras de paredes, cantas pedras tres paredes, cantas puntas de mi pano. Ay la la la la la. tenía mujer flaca, yo que tenía mujer flaca, te embacala todo ano. Ay la la, ay la la, la la la la la. todo ano. Pasé por la tua porta, pasé por la tua porta, e y por o ferrollo. Ay la la la la la, ay la la Y a bruta de tu anai, a bruta Ay la la, ay la la la la la la. Metemos